voor het volgende gebed, ook op bladzijde 29 onderaan, het Vahavienu, nemen we de vier tzitzit van onze talit in onze hand. Vahavienu leshalom מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות ארצנו, כי אל בוא הודעת, ובאנו בחת מכל עם ולשון, וגרפתנו לשמך הגדול, סלע באמת. להודות לך וליחדך ב... מצווה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה מתוקה. אמן.